eta txetxeniara itzuli bat egitera joanen gira hasteko. Bola, sai eh, itzuli virtual bat izango da. Txetxeniako Errepublikako presidentearen eh, ideia berria ipatzeko. Naiz eta ez den ahont ofiziala momentuz, sekretupean baita. Txetxenia, beraz, Errusiako federazioko parte da. Eh? Aktualitatean da presidentea eta bere mm, azken obra, hola gango dugu potreta labur baten egiteko. Ez biziki subjektiboa berdin egia. Era hilketa politikoa zakusatua da. Ramzan Kadirov, bere oposizioan diren batzuen era hilketetan, 2008an adibidez. Edota Natalia Ester Mova Txetxenia jaere giza eskubideen defenatzaile zena adibidez. Uste du bezalde medikuntzaren eh, beharrik ez dela, edo biziki guti fedean sinesten baitu eta erligioan bere burua sendatzeko ere. No. Bera, ere, sekuritate indaren buru da eta bortizkeria initz gustukoa dutena iduriz. Sosa badu, ablok, eh, bere urte betetzera diteko izahak pagatzen ditu. Poste un mila dolar adibidez, izan dira olako gomita desberdinak. Eh. Zpaita bergiroa ato, eh? Bo, egiarra nik nahiago dut ere urte betetzetan. Emazten kontrako bortizkerien sale da ere, ere. Emazteak senaren jabe direla uste baitu. Ah, eta aipatzu nuen hemen genera uste dut. Amar urteko horren arteko free fight lehiak antolatzen ditu. Borrokak, eh? Free fight da borrokan dena eskubidea duzularik egitea. Amar urteko aurrak beraz eta barne uste dut bere semeak piskat bortitza egia bebon, eh, liberti izan behar dela ere. Eta Putinen lagun handi bada. da. Eta bere azken joztailua, hola deitzen hitzen alba da, konzentrazio zelaiak edo presondegiak. Ez, ez da juduen zat, ez hori nazismoa zen, Hanfe, itlerrek ere hau guztuko azuen egia erran. Homoseksualen zata kampamendu etxiak iduriz. Errusiako gazetari talde batek inkesta bat eramandu eta argitaratu berri du eta gune horiek deskubritu ditu lekukotasunak ere argitaratu zemen. Ondoko egunetan, hain gehiago jakinen da edo asteetan, bainan ideia hemen berdina da homosexualak salatzen dira eta gune horietarat eramaiten dituzte, preso emaiten eta torturatzen hainbat lekukotasun agertzen dira, batzutan eh, askatzen dituzte ondotik, suntsituak ateratzen direla hortik, dio, dio beraz uh, artikuluak beldurgarria hor gertatzen dela, beraz txetxenian, eh, informazio bakan batzu dira momentuz, baina badiru ala ere, iturgian arabera egia dela hemen. putz, utz, itz eta putz. Eta beste pertsona beldurgarri bat edo bai, Nikola Dupont ena. Ze ideia unen aipatzea, egia da balorerik ondirik ez duela edo ez dutela bere hitzek balore ondirik ez. Bai, segitzen dut subjektibo izaiten, eh? ene mankizuna eda hitz eta putz, eh? noitara iten dut. Hori erranik, Dupont-Egnan, Frantzen zen eta Europaz mintzatu da, eta Frantziaren ateratzea. Ez du biziki maite Europa gizonak. Eta Europak egiten dion minaz mintzatzeko, zer aipatzen du, ebe... ben voilà, eh, hein. emazten kontrako bortizkeria, logikoa. Euh, une femme euh, qui est violentée dans sa maison. C'est le cas de la France depuis des années par Bruxelles. Euh, il y a deux solutions. Soit elle s'en va et elle laisse euh, le mari violent dans la maison, qui garde la maison, c'est ce qui arrive malheureusement, ce qui est un scandale absolu. Beraz, hori pasatzen dela, bere uh, a, konparaketan, emazte bat uh, joa delarik eta bere gizonak edo senajak uh, be, erasotzen duelarik, uh, be, emazteak bi auto ditu lehen autua joan etxetik eta senajak atxikitzen du etxea, Soit elle éjecte le mari et elle reste dans sa maison. Eh bien, je veux que la France, qui est européenne, éjecte cette mauvaise Europe, la Commission de Bruxelles, ceux qui ont tué l'Europe dans le cœur des gens, et pas seulement des Français, et qu'on reconstruise une belle maison où on soit heureux. C'est pas du tout la même chose. Zaztu deusik ostekorik eh, dupon enean jauna. Ez dakit luzatu behar naizen ere, espikatzeko biegoera konpara ezinak direla. Eh, gainera berak erraiten duena Eh, konparatzea ere eta emaite olako biopsio, berak jasaiten bazuen bere txekoaren aldetik bortizkeria hori etzen hola mintzatuko naski. Eta ez, emazte baten kasuan ez dira horiek opzioak ez taolako autu logikorik edo segitu beharriko biderik. Mm, duda dut, eh, enesenarrak diotzen hau, zein bide autatuko dut, eta beti ateratzen dela libre, bon, mire esker du poenian, bestaldi arte. Der Wichter putz, putz, putz. hitz. putz. MC Stalin Said berrik ordela Bilboko gorka suaiarekin urbiltzen da aldiuntan Euskal Iratietako gure laguntzailek sortzen dituzten kantuak goiz berri nentzuten alituzienak ostiralero itzetaputzen hemen aste artean ebe zuegitza. Egunon, Euskal Ijatietako erantzun gailua da, utzi zure mezua, mila esker. Ja, bun behak laten zule da Hemen Eta... Korka... Shuai... some more. Betacha aurrera tuta Pasta farai lehenaren liburuaren erakaspenik ezaztu Bizona, boom klat oh, oh, oh, Politikariari bota, hainbeste maite duen Basta Pasta! Zistalin zaiden sua eta gorka sua jarena ere bi raplarien sorkuntza zuentzat euskal irratietan entzuleak. Milesker, zier. Telebista putz, Interneten itzuri bat berdin eh, be, ikusi dituzten uh, eh, webguneetan hor, berdin lehenik hasteko uh, eh, xare sozial berri bat baita interneten. Bo, ez dut, luzaz mi haipatuko, ez baitut, oino, entxeatu eta artikulu gerozta gehiago hasten dira hortaz mintzatzen berdin ikusti duzie mastodon deitzen da sare sozial berri hori eta Twitter alternatiboa deitzen diote honi. Uh, alternatiboa uh, irudia ez da gehiago txori bat, baina elefante bat, uh, elefante bat errangenuke bai, eta um, mastodon bat, animaleko abere bat beraz, eta tuitatu ordez, ustut puet, eh, puetatzen dela edo lako zerbait, eta be, biziki fite abiatu den xare soziala da. Bon, ea, ez, elefante bat haitzen, mamut bat da gehiago, ba, irri den mamut bat, ordean deien, behien maiten du gehiago, eta tuit egin ordez, puet-puet egiten baitu, bon, nik pertsonalki, egia da, irengarriago atxe maiten la, hola. E, entxatu gabe, ez dute janen gehiago. Dezberdin tasuna, e, ala ere, jakinik bizikifite, beraz jamezala, erabiltzailea initz badituela, blokatu behar izan dute zen, eta zuten, hainbeste espero ere jenden e, erabilt zearen aldetik. Um, Desberdintasunatu Twitterekin eh, bestirela direla mezu hain laburak luzeago idazten aldela eta kolonoak bezala direla eta ez uh, Twitterren bezala bat bakarrik eh, gero publiko edo batzueri bakrik zuzendua egiten alduzu uh, desberdina da antolaketa eta ez da gehiago uh, ideia da biskat alternatibo aipatzen delarik uh, be Google mundu hortatik ere pixka bat ateratzea. Ez da xarean den zerbat, baizik eta logiziel bat da, ordean deszentralizazio ideiarekin da hemen ideia, ordean egiazko alternatiba eta luzarakoa den, ez dakit ikusiko. Gehiago eganen, berdin eh, gure uh, geek famatuaren zat gai bat izaiten alko da, jotabe warrior zero zazpik mastodon nola eta zer den espikatuko doku ondoko. Asteetan, galdin nendako gu. Eta bestalde ere beste webgune bat, e, dena populakuntzaren eh, erdiaren zat, e, eh, hotx ginekologorat joaiten direnen zat, guti gora bera erdia eranen dugu, deitzen da gin eko, e, do G-Y-N eta gin endko, ez da errez euskara zerraitea, baina hor ideia da zerrendatzea zein diren ginekologoak nola ezan, be ikuspegi feminista batetik eh, lan egiten dutenak, idekiagoak direnak, eta normetatik ateratzen diren eh, pertsonei ajera egokia egiten eh, dietena, bai ba, adibidez lesbianak direnei, edota eta elbarrituak direnei, eta olako ajera egokia egiten dutena, ordan hor ideia da, be bakotsak bere esperientziaren arabera partekatzen du, bada galdezketa bat, betetzekoa, eta e-mail bat, zuek ere, zuen iritzia emaiteko, eta bar, interneten duzie, uh, eh, ginendko.wordpress.com web gunian. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz Hitz eta putz bada dena argi, eh, deitzen nauzue eta xeretasunak emanen dauzkitzu. interneten arigira eh, ari gira eta be, frantziako presidenzialetaz eh, pundu bat egiteko ala ere, melanxonen aipatzeko, bai, bihitzez, zinez laburzki. Baina komunikazioan makina bat da. Melanchon. Melanchonen kampaina indartsu da, eta gazte izuzan dutako kampaina dela ere senditzen da emozioa, populismoa, itzen autaketa zehatzata egokia eta orain joko bat ateratzen du. Fiskal komba deitzen dena. Egiazko bideo joko bat da. Interneten jostatzen altziste, uh, eh, klik bat, simple baten eginez, eta jostatzen ziste. Eta ongi egina da gainera, bulegoan demora galtzeko, zinez egokia, eh, eta simpatia ekartzeko ere melanxoni eta beste autagaien kontra jotzeko. Dena badu, fiskal komba beraz deitzen da, mortal komba jogo famatuan inspiratua, simpleago biztan da, eta jokoan Jean-Luc Melanchon ziste, eta bai, ez duzi autorik. Eta inarrosten dituzue beraz Christine Lagarde edota Kauzak. Hori da, idera, ideia, inarrosi eta dirua erortzen da hoien txakeletatik eh? fiskal konba. Eta batzutan podere hartzen duzie eta espazioaren barra joz, zuen inguruko guziak lehertzen dituzie hipokrit oiuk atzen dolarik melanxonek. Jakin behar da joko hori ez dela bere kampaina taletik heldu, bere segitzaile talde baten iniziateba dela eta ondotik bere ganatu duena, joztatu niz, eh? zaten zuleak ala ere, espikatzeko nola martxan den, pixka bat, eta ama bos mila euro eman dizkiot frantziako zerga etxeari, hori da ideia, dirua hartu Christine Lagardi, eta onotik frantziako eh, be, uh, diru zainei eman, orotara gehituz, behen eta berruita emiretzi miliar diru bildu dira joko honi esker, uh, be, uh, diren uh, diru zama guziak gehituz, joztatu direnen diru zama guziak de Eta berdin laste erraterako dute beste joko bat, eh? ikastola eta diuanetako ordezkariak inarrosiz, eta frantzisez mintzatzen asarazteko zeidea ez. Be, eh? mela son ez da sobera ikastolen zalen aski, eh? frantzia frantzisa da, eta dola zomait urte erran zuen, diuanak bretainako imertxe eskolak sekta batzut zirela. Frantzian, frantzisa, eta izkuntzen, babe, sartaren aldekoa ez dela erraiten alda ere. Eta fionetaz uh, eh, bihitz, eta Penelopetaz, maleroski bideoa komentatzea zaila da irratian, baina zerbaiten adierazgarria da. Gero zerren adierazle ez dakit, eh? Baina ez da, bon, ez da eh, gaizki esteniz. Atera berri den bideo untan agertzen da miting baten irudia eta François Fillon hasten da beraz eskua emaiten aintzinean direnei, bere alderdiko lagunak dira aintzinean, lehen lirokoak hots. Eta hor pasatzen da gizon batetik bestera, bien artean den pertsona bat begiratu gabe ere, kontsideratu gabe eta beraz eskua eman gabe. Penelope Fion da pertsona hau. Hor ez balitz bezala, bere lehenagokoaren eskua tinkatzen, irri handi bat atxikitzen eta ondokoena, bainan Penelope eta Franzoaren artean begiradarik ez. Kasik adostua balitz bezala egeeran. Biziki momentu berezia irudionena, erraiten nuen bezala ez dut emendik teoria edo zurrumuru edo interpretaziorik eginen espaitu zentzurik, painan uh, eh, indar berezi bat duen momentua ala ere irudi onena. Itzetapu Musika pixka bat, are kaskezur taldearekin segitzen dugu. Azpi sugeak deitzen den diskoa atera berri du eta nafartar taldeak eta hemen dena argi ikusi nahi nuen kantua. Bilbongo taldea da hau azpisugeak deitu diskoa atera berri dute eta telebista gomendio bat Hale, gaurko ez dakitzer balio dien egeran ez dut ikusi benen gaiak eh, emaiten aldu, ni dieu ni metre une histoire de l'anarchisme deitzen da eta hori uh, arteren tema da gaurkoa anarkismoaz beraz eta unen historiaz dokumental bat D'où viennent-ils et que pensent-ils Ceux qui, hier comme aujourd'hui, se disaient anarchistes. Bon, egia da, hola, beldurgarria emaiten duela, nor dira anarkista horiek. Baina, bon, historiari euh, begira jartzen da iduriz dokumentala, Eta interesgarria emaiten du, behintzat sarri duzie ikusgai arten eta jadanik streamingean haien webgunean Biziki ongi egina da hori. Eta laste erritzetaputzen gure gomita paskal handia zabal izango da. Handi irurogeita lau kolektiboko kidea da. Eta aurten eh, ere barometro bat eh, egin dute, sortu dute. irisgarritasunaren eh, egoeraren argazki bat egiteko. Geita bi irien, irieri interesatu dira. Eta egokiak ote dira elbarritasun desberdin eri be orta zariko gira berekilan gure gomitare kilan. Seiak lorden gutitan, bostak eterdi mementuz Euskal Iratietan berriak zurekin bernadetar gaine. TV e Espeñako Gate nazionalean Espeñako gobernuak debekatu daie joan den larun bateko etaren harmagabetzearen eguneko irudien zabaltzea. Telebistako komisionez obrera sindikatak du hori jakinarazten egun, hedabide guziek berri hori aitzinean emeiten zutelarik, telebista hortan berriak hasi eta laurden bat berantago baizik ez dute aipatu, Madrileko gobernutik manatu zutela baionako ekitaldietak irudiak ez emeiteko, hori salatu du sindikatak. Udalbiltzak bagabiltza deitu gogo eta abiatu du, hainbat agastatze izan ziren e, eh, 2000 hiruan ezagia izan eta legez kanpo, hatik agastatu guziak xurituak, eskoalegi osoko hautetxiak biltzen ditu udalbiltzak, azken hilabeteetan politika mailan izan diren kambiamenen ondotik gogoeta bat abiatzearen beharra senditu dute. Baionako plantu uzoko etxen eh, jabeen alde joan da Baionako hausitegiak atzo eman duen deliberoa, hoita emetzi zurezko bizitegi eraikiak izan ziren bainan gaizki zorzi urtean ondotik jabeen kaltea ezagutua dela batzuen etxeak berriz eraikiak, beste jabek kalte ordainak ukanen bainan afera ez da hortan gelituko izanen beita helegitea Bruno Simonek bere egoera kondatu dauku entzunen dugu sei hontan. Marion Marechal Le Penen baionarat ditea mogimendutsua izaiten aliteik esari, mitin bat egitekoa du baionako loga gelan, bainan igurikatua izanen da, hainitz talde mogimendu sindikatek deitzen dute seiak eterditako Frente Nazionaleko ordezkariaren ditea salatzeko. Pilotan batitia dukazuk egun baten dako jude izanen da partida ofizial batean amaturen buruz burukako finalean. Frantziako federakuntzak ezagidion zigorra da hori, prezeski epaile bati oldartu baitzako. Federakuntzan kondutan hartu dute estabadaren biaramunean berean barkamenak galdegin gintzituela dener, hortako ez du nahi izan gaztigu haundiagorik eman. hasi gara hartzen bertsolaritza, bertso plaza, bertxo txapelketak gizonek eta gizonentate egituratutako moduan daudela antolatuta. Astehuntan utxumandokaik ez baizik eta usue alberdiek ilanko hitzordi berhezi bat emaztiak bertsolaritzan. Usue alberdiek ilanko emanaldi berhezi rau aste hartian zazpitan, astizkenaekin lauetan adi musika emankizuna asteak gauetan bederatzietan biziki maite isek larun bat gauetan aneketan eta ere ikande gauetan zazpietan eta bai hasi nahi zerbait sentitzen arruan adi gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua, hotshot irratzaioa. Aztelenetan, hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin. Hilabeteko lehen eta irugarren aste artez, iso emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik. Kaixo eta ongietorriak zuria betxez irratzaiora. Astezkenetan, zuria beltzez, musika beltza omentzen duen irratsaioa ostegunetan bidaso atak, punk emankizuna eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna metal garrasia, ni eta ni brutal euskal irratiak, musika zalean irratiak itzeta putz, itzeta putz itzeta, itzeta, itzeta putz itzeta putz, putz putz eta Prentxan gai nagusiak tenore untan. Ikurak titulupean berrian Nafarroako hauzitegi nagusiak bertan behera utzi du Espainiako Errepublikako bandera jartzeko akordioa. Nafarroako gelege biltzarrak adostu zuen apilaren ama lauean bandera hori parlamentuko balkoitik zintzilikatzea epaileak argudiatu dute ez dela konstituzionala eta beraz ezin dela eraikin publiko batean jarri eta Nafarroan gareno ere Iruñako festak Uh, bon, guti falta da, baina ez dira segidan, eta afitxak eh, hor dira, bon, afitxak edo lehiak eta behintzat abiatua da, sortzi proposamen dira eta erraiten aldela da ala ere zinez baionako festetako proposamenei konparatuz, hausardia eta di lana ahunt desberdina dela, batzutan minimalista, Balio du, itzulino bat ikustea, ikusteko ze proposamen eh, diren Iruñako, sanfermietako bestetako Pestetako, eh, beraz, afitxa, oien zat berrian, atxemango ituzie. Bestalde, etaren armagabetzea eta komisiones obreraseko eh, sindikatuak salatu du, erte UBN agindua jaso zutela, baienako irudiak ez emaiteko, rentxetan aipatzen zuena berrietan Bernadetek, Euskal Leda desberdinetan ere, ere informazioa txemango duziet artean erramezala berrian. Eta beste gaietan Eusko Lege Biltzarean 2000 eta horrekonduak onartu ditu Eusko Lege biltzareak EAJaren eta PSRen aldeko botoekin eta PPren abstentziori esker haintzina atera dira Euskal Autonomia Erkidekoko aurrekonduak EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek kontra bozkatu dute. Langile mugimendu bat bestalde berrian eta hor argian gai nagusi DSB-ren aldeko grebalariek Eusko Legebiltzar barnerat eraman dute haien oiua. Bideo bat hemen emaiten dute xarean, eh, Twitteren bidez ere edatua izan dena. No tragamos! No tragamos! No tragamos! Martxoaren hogeita laua etik eh, gre, goxe greban eh, ziren eh, beraz mugimendu honetako kideak ehm, eta kanporatu egin dituzte dirusagerak bermatzeko errentan murrizketarik ez dadila egin aldarrikatzen dute hemen eta be, gogor borrokatzeko ahaleginak segituko dituztela emeretzi eguneko goxe greba utzi berri dute beraz langileak. Kurdistanera ipagai argian, ego kurdistanen autodeterminazioa irten bidea ala galera, galerazko ikura, Iraken menpeko kurdistanek 2008an independentzia referendumat egitekoa, egiteko asmoa duela iragarri du, judau edabideak jakinarazi duenez kurdistani begirako galdera beraz hemen argian. Eta antimilitarismoa titulupean aurre kontuetan ezagitakoa baino euneko geita mairu gehiago bideratu du Espainiak gastu militarretarat. Gastu militarra bost mila zazpideon eta bost milioi eurokoa izaitea aurrikusten zen eta zazpi mila seireon eta milioikoa izan da jamezala mila behatzen eta berri milioi gehiago, ez da guti. Utopia kontagiosak azaldu duenez, gastu aurre ikusten denaren eta gastatzen denaren artekoa desfasea sistematikoki emaiten da. Seitasunak argian hemen. Gazeta puntu eusen EPPKak presoak horbiltzeko laguntza eskatu die barkos eta urkulluri Euskal presoan aldeko ondoko desmartxak aipatzen dituen agiriak, kolektiboak presoak horbiltzeko ahalduten guzia egitea eskatu die, beraz, inigo urkulu eta usue barkosi hemen gazeta puntu eusen lehen gaietan eta bestalde ipar euskal erriko hauza pezei gutun bat bidali die etxarri kolektiboak, etxarriko AFMR zentroko salmentaren kontra sortu duten kolektiboak, Ipar Euskal Herriko eunta berroita emezortzi errietako hauza gutun mozio bat bidali die, gaiari buruzko iritzia eskatzeaz gain laguntza galdegin die taldeek. Taldeak. Eta egazti gripea ere kazetan Euskal Herriko berrogeita sei errietako aztegiak ustuko dituztela eta plantun eh, auzoaren jaben eh, beraz garaipena, uziaren garaipena, aipagai ere hemen media bazken, eta um, karpatxo deitzen den gertaldia edo Bai, gertaldia eganen dugu, gertaldi kulturala, apirilaren amalau eta amabostean, ze politika kultural, baiona inguruetan eta aglomerazioan galdera hoien inguruan eh, at, proposatzen dituzte artista eta eh, kultura munduko jenen arteko topaketak hemen media bazken aipagai jamezala Eta zudoestekin bukatzeko, presidenzialak eta Google zer bilatzen dute bilatzaileek beraz interneten autagaiei buruz zudeztek dena espikatzen dutzitea. Der bist der Boots und Hutsch. Itz eta putz. Duka deitzen da talde hau, e, duka, bai pentsatzen tola ejan behar dela, D-U-K-K-H-A idazten da, aindoainko, andoainko talde bat da hau, eta aski gaztea, eta amaseian sortu zena, eta hemen e, ebe proposamen bat haien disko berrian atxemango duzien hortzak luze kantua. deitzen da talde hau uh, eh, andoa ingoak dira joen urtean sortu da taldea DUKKHA eta behoiek dioten bezala erritmo azkarrak zein mantxoak garbitasuna zein zikinkeria Elburua musika talde berri honen eh, proiektua ere musikan atxamaiten alduzie xarean noien eh, bandkamp horri aldean xeetasun gehiago rentzat eta gehiago entzuteko ere taldeaz eh, seia laurden guti dira gure gomitaren tenorea Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin oskal irratietan Iris barometroa agertu berri du handi irurogeita lau kolektiboak. Irugarren urtea da, departamendu mailan erri desberdinetan neortzen duela, zeinetan egokia diren egitura desberdinak elbarri batekin bizi diren entzat. Ogeita bi iri neortzen dira hemen, gurekin dugu handi irurogeita lau kolektiboko presidentea, Pascal Andia Zabala, txalde hona? Bai, txalde hona, Hordian, uh, eh, Ipar Euskal Herrian galituko gira gu, eh, bereziki. Orokorki, Pascal, bai. zer eganen zenuke, gure hiriak ikasle honak ote dira? Bai, gu, gu hemen, <laughs> irriak hemen uh, eh, beharneko alde, uh, gu ge, demisiko sortitan aski, ba, gare, uh, zazpi menguak uh, eskolerikoak, eta paue ba, eh, tartia jartu, ah, baina bertiak dena gilean die. Uh, eh, bo irriak eh, franko antzinean die hemen uh, oain dola uh, amar bat urte hasi elaik hemen ernatuge bertia baino lentsu eta antzinean hartu dut, agerostik antzinean txikitzen dugu. du. Mm aurten, bos garen barometroa du. Ez ah. janeko bozgarena. Ah, ados, ados. Uh, eh, amar urteren muga ipatuko dugu, hor baita bai. lege bat hemen eh, gibilean, hor dian uh, eh, bai. lehenik ipatzeko lehena, hola errango dugu, eh, gure bai. barometro hortan ustaitze dela, ama bostako sortziko notaikin, gero urruina, justu gibilean eta endaia. Endaia, mm-hmm. e- e- mm hola, -hmm. Eta orduan eh, nota horiek eh, nola neurtzen dituzu? Uh... Orduan, aurten, uh, bon, ez da gane urtien, antzineko urtiari ez da kasuman behar. Eta aurten galdiak dizentat. Eta aurten eman du antzineko aldian, uh, iruita meseian inatien lanak, ez bakarrik uh, astepenatik inatienak, baina urteatez inatien lanak. Mm. Eta hortako ustaize, eh, ziburu, urruina eta endaia, hain zaitu die lanean, lanean urteutan. Eh? Mm. Eta hori eta amaseian, uh, eh, onion Hortako aliatzen die, bertzen baino lehen xo aldian. Eta hortako uh, urtean inatien lanak, eta bertze gauzat, uh, aldia badi erri batzuek franko gieli handienak ez dutena gue, gue elkertasunari galdetu ben komisionetan sartzia, badie iru, iru erri, gero eh, badie ba, bertze gauzat galdetua dena uh, ian uh, eh, komunite d'agglomerazion barne dien eta barne bali denak barne die, baina badie uh, komunitateak badie Eh, lania egienak eta bertzatzuek erdi hilatienak, eh, ez mm. gorki muntzen. Eta guain hori da, datu eta guain mm. Bai. EPC inzartu baie, eta guain mm. komunite da glo eh, biziko, baina uh, eh, EPCI zain da bat men gue aldontan eta pauen. Baina uh, ingo barometrian ganden urteko eh, komite daglo da antzinekadian, eta komite daglo sud pei baska, zaitu dela nian, eta eman azuten uh, eh, naztiki bat uh, buru uh, kler eta erri guziek programa berekin eta uh, igual, aitzeko, Eta bero, behze gauzat uh, aldatua ganen urteko baronatzen alde, eh, agenda d'aksesibite programez. Eta uh, uartu zeizte guain dola amabi urte legia atatu da beroita uh, bimila eta bortian, bai. eta amabi urtez, ama urtez denak inberratien, eta amar urtez ez die horra guziak inerizatua. Eta orduan, guain dola bi urte, in, barometre dak, uh, agenda programe d'accessibilite, bentoki eman, eta programa programatu langoziak inimagatienak iru sei do berti urtetan. Mhm. Eta mm -hmm. guain horge guk zaintzeko ian lan horiek errespetazua tien, egin atien eh, bezala. Mhm. Hori da, azkenean uh, agenda hori du egutegi hori segitzeko, bai. beraz, ADAP eh, deitzen dena. da. Eta ziak beraz kolektiboarekin, handiruro gaita lau, eh, elkartea basiste ba, barnean. Bai, bai. Eta beraz hor siste pixka bat, ez zaintzeko, baina bultzada bat ere emaiteko, ez? Hori da, bultzada bat emaiteko, zaintzeko hori, ian nian lanak inatien, eta hortako galdetzen du urtian bietan beden uh, bilkura gizateko, eh, ikusteko ian lan horiek inatien. uh, urti hastian behin eh, bildu jendiak, elkertasunak, ikusteko zer duten programatua, eta gero bertze behin urtean ikusteko ialanak inatien. Mm. Bo, ba, ikusi dugu, eh, beraz, fite eh, fitean berrietan ere aipatuko dugu dena den, bai, xe, eta sunetan, bai. eh, lehen bai. erriak zoin diren, azpimagatzeko bai. berdin baiona eh, amar baino pundu gutiagorekin dela, eh, behatzi bai. ogeien gain, bai. olako handiak aipatzekotan. Eh, bai. Ala ere, zuk, Paskal Andia Zabal, zer errango zinuke amar, bi urte, beraz, 2000 bosteko lege hori plantan eman dela. Uh, Aintzinatzen ote dira gauzak, era zinez errestan, eh, tuku-tuku aintzinatzen da? Uai aintzinatzen die, baina astapenean uh, dozen erriat urte uh, egotu die gutinez eta uh, hori, uh, oain beti hor da, eta ez du atxematen alko, zenta diru aniz behar da lan egiteko, baina guain erraten alda uh, lanak inatiela, pitzaka pitzaka inatiela, eta urtero ikusten da uh, uh, segitze eta uh, gue, gue bilkul horrekin behar ba uh, motivazione hartu haute lanak egiteko, eta gu horge zaintzeko, eta guain, guain agilean segituko dute, guain bertze puntua bada, bostak bat ba- izaten dielaik, beti uh, eh, gielatzen da pixkatzen eta ez ge, lehen, antzineko aldian, uh, eh, erakitua eh, gezti, antzineko aldian ematen, baute berdin zein, guain EPCI horrekine, Uh, beldur txikia da agian norbait okupatuko da gue, gue kasutaz, eta gian ez ge urteat edo bi eh, egoin eh, lanik ingabe, Mm -hmm zer ukan behar du azkenian eh, iris garritasuna ipatzen dugularik eh, gauzainitz badira sartzen direnak eta kontutan eh, hartu behar lita izkenak bai. behar ba ere da espiritu historio bat, kulturala ere ez baitugu dena pentsatzen denentzat hori da ere problematika ez? Bai, eta aurtengo barometro hortan kontasunet, puntxu bat hartu du uh, eh, leheroko le baino gehiso, uh, zanzorri uh, uh, zenta zanzorri mm. izu eta haitzen ez dutenek, pixkat bazterat utzi azien, eta ikusten ginoen barometian uh, eh, motorrak uh, eh, eh, motorak eh, zela beti eta gu beti restan gauzako uh, galdien arabera antzineko aldean gero bertze gauza atzueke badie Non, kompasionet uh, itxuen zata, internetekin, zituak eh, uh, eh, uh, eh, adaptatu. Zaita mm. ez diedenak alainak, eta hoiek diru gutikin iten aldie, baina behar da, bondatia, hoiek antzik aldien emateko. Gauzatik jatzu badie, hola, diru gutxikin iten aldienak, ez diena egin guainarte, eta gian horiek denak uh, moituko die mendigoiti. Mm -hmm. Antzien eta, eta nota batzuk emanez e, Bai, eta azkenean oartzeko ere... Eh? Oida, oartzeko eta eta ahantzazteko... Eta zu, eh, Pascal Andia Zabal, eh, erraiteko beraz, handi lurugaita kolektiboko presidenta zira? Ez, ni, ni valantean uinko presidenta. Ados. Uh, handi zuzanka prian ez du presidentik. Ados. Denak, uh, ados gero. <laughs> Eta aldiz, beraz, zu itxua zira, bai zer erbatzen zitu bereziki egunerokoan edo zer da gehienik eh, sufriarazten zaituena eguneroko bizian justuki egokia estena zuri, zuretzata? Egokia estena? Uh, beti elbarkitua aipatzen delaik, beti uh, motorak uh, antzinak alien ematia eta bertiak euh, euh, bitiak uh, diaren estaian ematia. Norbeiteri mintzatzen mali maze edo jaibioa mintzatzen mali edo telegistan edo daik, albarkituak uh, aipatzen zutzulaik, beti motorak antzinak alien ematia ez euh, da sobera on, zenta behar du uh, albarkitu guziak handikape fotolieta, handikape motor. Erzien aldien, handikape motor, beti antzik aldien ematia, ez da sobera hon, eta erriek eta gero, beti hoi emateute lanak eta egiteko antzik aldien. Bai, bai, bai. Eta bazterren usten da... Bazterren usten da, erzik eta zer usti bizkat. Eta dener, dener ba. begira ah. jartzea azkenean. Eh? Hoi da, hoi da. Mm. Bon, txabe, Paskal handiaz... Eh, eh, egia e, da, iruita amortzian lemesiko legia atatu delaik, Eh, handikap motorentzat mina zen. Mm. Baina geroztik, 2000 eta bortian, bertzilegia atatu delaik, orduan denak eh, eh, behar uh, eta denak uh, ados emanatzen. Mm. Eta guain beti, eh, abantzu hori beti, beti atxikitzen da, eta hori ez da sobreiko, na? Berlizke, berlizke denak eh, igual ikusi. Bai, bai. Iriz garritasuna ipatzen dugula, egia da, egia da eh, bai. guk ere otomatikoki berdin pentsatzen dugula. Beti, beti, fotolia beti fotoia bai. zuen, eta ez die bakarrak berdin denak igual ikusi. Mm Ebe untxa, hemen txe beraz Pascal eh, Andia zuten ginuen, handi irurogeita lau bai. kolektiboko kidea, eta Bye. Bai. beraz barometroa atera dute. Bai. Atxo maiten aldan nun bait ikusteko, eta elkartak badu uh, webgune bat edo kolektiboak? Ba, ba, kolektiboa, uh, eh, APF dedakuan, uh, zene gisa barometro erri usi edi egoriko du, oitabi erri edi, etxeko erri edi, eta zuekei uh, eh, goizian eman zauzkuta uh, eh, eh, paperez, eta bai. izaten da internet zabera, eta guge hemen gue, gue site internetian eman du 2017. Ados, untxa. Ebe, ikusiko dugu, pundu bat eginen dugu berri zaintxegu gonduko urtuan, urtean bai, urtean ikusiko Bai, agian, eta agian urteatzen buruan ez dugu gehiago ikusi garrik, denak inak izan indie. Hori bera, <laughs> <laughs> ebe ala, untsa janduzu. E, bai. Ametxetan, e, e, aizia ez da beti defenditu, <laughs> ametxetan da beti. Ez du minikiten. Baina, lan aiz bada, unien bai. eta urte bat zuena, Euh, compassionnette compassionneté Dayan, euh, euh, vous mentionnez le PAV, le, le plan d'aménagement de la voirie et d'espace urbain, euh, et tout, euh, planifikatzen eta uh, hoi urten lanak uh, inakitu eta uh, bortz, eh, bortz toki inez, eta gainetako denak, hoi ja, urte muruan, onion eiteko gizien die. Mm. Ah, lan, bat egiteko. Janeko bat imenduak eta, eta bizona, rezoban du publik, ite malima die, gero gainetakoa apiteka, apiteka, bai. beti segituko dantzia Mm. Ebe Pascal zabal gurekin ginuen mil esker? Mil esker zuri, eta guri ratiari, kandoko egunak arte. Bai, zanuntza. Itz eta putz? atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Asigara hartzen, bertxolaritza, bertso plaza, bertso txapelketak, gizonek eta gizonentzat egituratutako moduan daudela antolatuta. Aste juntan ez, baizik eta usue alberdiek ilanko hitzordi berhezi bat emaztiak bertsolaritzan. Usue alberdiek ilanko emanaldi berhezi hau, aste hartian zazpitan, astizkenaekin lauetan. Adi musika emankizuna, asteak gauetan bederatzietan, biziki maite larun bat gauetan aneketan eta ere ikande gauetan zazpietan eh, eta bai hasi nahi zerbait sentitzen barruan adio Eta hitz eta putz emankizuna hortan bukatzen da eta bihar elkartuko gira. Bostak eta seiak artean, eh, zertaz aritzeko hori bihar jakin goduzien, artean euskaliratiak puntu. Eus, webgunean elkartzen gira, seiak Euskal